Dame i gospodo, dobar dan, dobro došli na javnu raspravu o predlogu strategije razvoja kulture Republike Srbije za period 2017. do 2027. godine. Koristim priliku da pozovem gospodina Vladana Vukosaljevića, ministra kulture i informisanja Republike Srbije, koji ovde sa saradnicima i odgovarat će kasnije na sva vaša pitanja i komentare. Moderator javne rasprave biće dr. Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Tu su naši domaćini magistar Rade Rajković, predsednik Skupštine grada Niša i Jelena Mitrovski, gradska većnica za kulturu i informisanje. Pozivam predsednika Skupštine grada da se obrati u ulozi domaćina. Izvolite. već i kao kulturne centri. Nama u lokalnoj samoupravi kulturne vrednosti, duhovne i materijalne sve češće presudno utiču na prepoznatljivost jednog modernog grada, a ovi kulturni elementi u znatnoj meri donose presiš određenom lokalitetu ili lokalnoj samoupravi, koje bi trebalo da na najbolji mogući način promoviše takvo bogatstvo. Dami i gospod, uređena država ekološki, infrastrukturno i duhovno napredna, mora da ulože stavan napor kako bi štitila vrednosti svog prostora i kulture, što istovremeno pruža predostove za ekonomski i opšti razvoj i mi na to moramo motivisati i sadašnje i dolazeće generacije. Potrebno se novom strategijom razvoja kulture proizilazi iz potrebe našeg društva, države i svakog čoveka koji želi da opoznavanjem drugih kultura književnosti, istorije, mentaliteta, identiteta i tako dalje, oplemeni sobstveni život. Strategija razvoja kulture od 2017. do 2027. godine treba između ostalog da doprinese i tome da gradovi i lokalne samouprave shodno njoj usvoje razvojne strateške dokumente koji bi pomogli da kultura postane razvojni faktor, odnosno deo urbane politike sa izgradnju imidža i povećanje vidljivosti lokalnih različitosti. Kultura je već značena i označena kao društvena aktivnost koja ima najveći utjecaj na privredu lokalnih zajednica, odnosno već je naglašena njena koja korist za funkcionisanje takvih sredina. Naravno, u svemu tome ne sme se zanemariti ni uloga koju ima država kako bi stimulativnim merama, strateškim dokumentima zaista mogli da budu i dokumente realizovani. Zato smo se danas okupili kako bismo dali doprinos da buduće desetogodišnje strategije budu u službi naše države, naših grada, gradova i naših građana i sugrađana. Ja želim svima konstruktivan i uspješan rad i zahvaljujem se svima pažnje. Hvala. Za sam početak čućemo i pozdrav reči ministra, gospodine Izvolite. Dame i gospodo, uvaženi domaćini, nama je Ministarstva kulture i informisanja veliko zadovoljstvo što danas u Nišu, staroj i važnoj srpskoj kulturi predstavnici, kako bismo poveli sa vama dialog ili otpočeli debatu o nacrtu razvoja strategije kulture u periodu 2017-2027. godine. E, ovo je pretposlednja javna rasprava u nizu koju smo organizovali, poslednja u Beogradu. Počeli smo u Matici Srpskoj, završit ćemo u Novom Sadu, završit ćemo u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Više je dakle, jedna od važnih stanica, jedna od najvažnijih stanica na tom putu. Imali smo rasprave u Kosovskoj Mitrovici, i u Kragovicu, i u Užicu, i u Subotici, i tako dalje. E, ono što bih želeo da istaknem vama je svakako poznato, e, to je da Srbija nikada u svojoj istoriji nije imala konsolidovan, jasno stipulisan i određen dokument koji bi se zvao strategija kulturnog razvoja. E, to, to je izostalo čak i u ovom periodu koji nazivamo Bela epoka, obično je tako, 1903-1914. Između dva svetska rata takođe nije bilo, počelo je rastampanje mislimskog kulturnog jezgra ili ovo pretapanje, koja neka transubstancijacija u neko drugo kulturno jezgro i poslovensko, sa drugačijim modelima, čuvali smo nešto svoje, preuzimali nešto tuđe, politika i istorija su ometale procese u kulturi kao i druge procese, a u periodu posle drugog svetskog rata e, situacija je manje više poznata, Jugoslovenska federacija je imala jedan jugoslovenski kulturni koncept, naravno mislim partikularni koncept ima republika, ali mnogo manje meri. Prema tome, ono što jeste interesantan podatak, to je da država Srbije, Republike Srbije, da od kakve statuse prolazila u istorijskom smislu, nije imala svoj strateški dokument iz oblasti kulture. E, pred vama se nalazio na sajtu Ministarstva kulture već tri meseca bi dosta pacima, tako da smatramo da je ta javna rasprava u našem smislu bila otpočeta objavljivanje tog dokumenta. Taj se dokument nalazi već tri meseca na sajtu Ministarstva kulture i mi smo ga precizno, o tome smo često govorili, nazvali nacrt, što on i jeste. Zašto nacrt? Zato što je to dokument koji ima otvorene krajeve, mi smo pozvali javnost Srbije i i kulturne poslanike i sve druge koji su zainteresovani da taj dokument prouče, pročitaju i da na njega daju sugestije predloge, izmene, dopune, pozvali smo jedan javni dijalog. Mi smatramo da je srž tog dokumenta dobra, da se on osjeće na sva principina pitanja za razvojne kulture, ali da je svakako, naravno, svaki ljudski posao je podložen i glinama i manama, moguće da smo nešto propustili, da nešto nismo dovoljno jasno naglasili, ili da je nešto e, ostalo da se dodatno objasni ili nešto na čemu bi moglo još da se insistira. Dakle, upravo javna rasprava i ona preko sajta i ova uživo je dobila do toga da smo dobili niz vrlo razumnih predloga, neki su predlozi tehničke prirode, jezičke formulacije su u pitanju, neki predlozi su eh, nešto konkretnijeg sadržaja, tako da se nadam da ćemo po okončanju javne rasprave u Beogradu imati priliku do jednog dve nedelje koje slede posle toga da je za dokument konačno, naravno u skladu sa rezultatima javne rasprave, ono što smo na tim raspravama čuli, uobličimo u dokument koji će biti predstavljen Narodne skupštine, a potom bi trebalo da se nađe pred narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, mislim da smo uradili jedan solidan posao, naravno strategije kulture kao i bilo koje druge strategije nisu magični štapić za rešavanje problema u nekoj oblasti, to svi znamo, naravno, ali Ti dokumenti predstavljaju jedno razumno opredeljenje, jedno trasiranje puta, jedno mapiranje onoga što jedno društvo, jedna, jedna zajednica u određenom istorijskom trenutku mogu za sebe i svoje potrebe da urade. Tako da se s tim u vezi u ovom načinu strategije naravno i spisak zakona i podzakonskih akata onoga što treba da pruži jednu šušu pravnu formu za regulisanje različitih otvorenih e, pitanja iz oblasti kulture, dakle nalazi se legislativa, Zatim se nalazi naravno program iz kapitalnih investicija, u uvodnom delu neka temeljna opredeljenja koja su izazvala neke ovako interesante debate kada je reč o dimenzijama srpske kulture i o srpskom kulturnom prostoru, to mi takođe nisu nikad nismo imali u izrazu definisano na taj način, tako da smo se podupakli jednog delikatnog posla i smatramo da je taj posao dobro naznačen. Dakle, ukoliko ova strategija izmenjena, kako sam već najavio, u nekim delovima, bude zvanično prihvaćen dokument ove države, onda ćemo znati, bez obzira koja trenutno vladajuća koalicija, koji ministar, koji pomoćnici ili zamenici, državni sekretari se budu bavili tim odgovornim poslom, imaće na osnovu čega da postupaju, imaće kuda da upute svoj pogled i država i njeni organi će otprilike znati na šta da se naslone kada je reč o strategiji kulturnog razvoja. Dakle, jasno je da je ima postojanje strategije bolje nego nepostojanje, jedna latinska poslovica kaže da brod u koji ne znam koju luku plovi njena beta nije dobar. Ako će ova strategija naznačiti neke od luka u koje naša kultura može da zaplovi i kako ima može da zaplovi, mi smo svi uradili jedan dobar posao. Naravno, društvo i duh vremena u kojem živimo, i lokalno, i globalno, i regionalno, jeste da jedno dinamičko društvo, e, stvari se menjaju, stvari se ubrzavaju, naravno i ovo što smo mi predložili ovde nije stvar koja je krajnje e, planirana za 10 godina, to je rok za koji smo se mi opredelili, ali u svakom slučaju ne možemo se očekivati da će bilo koja strategija doneti e, rešenje samo po sebi, već je samo da nam pruži jedan, da kažem, okvir u kome će svi kulturni poslanici i država e, moći da postupe. Ono što je vrlo bitno, mislim da je to suštinska stvar, jedna od nekoliko suštinskih stvari za ovu strategiju, to je što smo mi, smo mi na stanovištu, da naša država mora da odradi više iz budžeta za kulturu. Sa sadašnjih 0,68% Srbije se nalazi ne baš sasvim na začelju, ali prilično u donjem delu tabela da da evropskih država postaje izdvajanje za kulturu, koliko bude, naravno mi smatram da je neophodno, apsolutno neophodno, naravno živi se od hleba, živi se od radnih mjesta, živi se od investicije, živi se od materijalne proizvodnje iz materijalnog sveta u kome čovjek obitava, ali ako ne budemo svesni da je apsolutno jasne istorijske civilizacije činjenice da je pored tog materijalnog sveta koji nam pruža osnovnu životnu egzistenciju, Oblast kulture je zapravo onaj drugi stup na kome ljudska društva od pojedinaca preko zajednica pa do čitavi civilizacija proširaju taj drugi stup za zove kulture, kulturni razvoj i mi smatramo da koliko naše države ima svoje razvojne planove, ti se razvojni planovi u pogledu neposrednih izdavanja, taj napor društva, to je napregnuće da se iz našeg budžeta ili izdvaja više, mi sad kad govorimo o procentima, to je da li 0,7 ili 0,8 ili 0,9, na to deluje ovako, ovako dostižno, međutim kada pitati ministra Vujovića šta u Diselbonu, nas čovjek hvata za glavu, zato što je drugi oblast traže povećavanje i tako dalje, ali naš je posao da zastupamo interese kulture ove zemlje, mi ćemo tražiti da se čvrsto država opredeli da svake godine od sada od 2027. iz godine u godinu povećava svoje izdvajanje iz budžeta. <clears throat> Pardon. Ukoliko to budemo postigli, mi ćemo razloga za veliko zadovoljstvo. Naravno, ni sam novac ne rešava stvari, potrebno otabrivati i osnaživati duh kulturu u jednom društvu, tom poslu su i mediji veoma važni i moramo, to je lako reći moramo, ali moramo svaki, svaki subjekt, svaki pojedinac e, mora da diže kim dahom, da od kulture govora, od kulture obraćanja, ponašanja, od e, negovanja kulturnih sadržaja i niza drugih stvari osnažujemo i obrabrujemo kulturnu atmosferu u jednom društvu i tako onda spice tih raznih napore, finansijskih i administrativnih i drugih može da dovede do nekih rezultata. Srbija ima čime da se ponosi, naša kultura je bogata izbornim sadržajima. Uh, tokom 20. veka naše književno stvaroštvo, naša, naša filmska umetnost, naše vizualne umetnosti, islikarstvo, verarstvo, njihovi rezultati na lokalnom, regionalnom, evropskom, pa i globalnom planu pokazali su da Srbija u tim umetničkim izražajima koje sam napomenuo, ne samo u tim više strukovan našoj gabarite svog potencijala, uh, kada je reč o broju stanovnika i kada je reč o veličini zemlje, tako da je naša kultura gipka, vibrantna, snažna, verovatno je da najjačeg u ovom delu sveta, da ne moramo je podstica je da se ona i u buduće razvija na takav i ne još bolji način. Evo, toliko za početak, nadam se da će tokom razgovora biti prilike da se osnovne na neke detalje. Moje kolege, ja vam stojim na raspolaganju. Hvala vam na pašnju. Hvala ministru. Pored ministra na pitanje će odgovarati i pomoćnici ministra kulture Ivana Dedić, Asija Dračan Montean, dr. Dejan Masliković i Oliver Živanović, zatim Igor Jovičić, sekretar Ministarstva kulture i informisanja, kao i Vesna Maricki Ostojik, savjetnica i dr. Dragan Hamović, posebni savjetnik ministra kulture. Sledi uvodno izlaganje dr. Vuka Vukićevića, moderatora javne rasprave. Poštovani ministre, uvaženi domaćini, profesori, kolegije, prijatelji. Javnu raspravu o strategiji razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. godine održavamo danas u Nišu, posle rasprava održanih u Novom Sadu, Subotici, Užicu, Kosovskoj Mitrovici i Kragujevcu. Naš poziv na dijalog i saradnju povodom ovog važnog dokumenta naišao je na odličan odziv u ovim sredinama. To svedoči o značajnom interesovanju za kulturu i svesti o važnosti planskog uređenja kulturne delatnosti u našoj zemlji, ali i o velikom društvenom, a zašto ne reći i egzistencijalnom značaju kulture. Dosadašnje iskustva pokazala su razumevanje za nameru pa i neophodnost da se na republičkom nivou donese jedan ovakav dokument – a izneti predlozi, primetbe i sugestije prihvaćene su kao istinski doprinos formulisanju konačnog teksta strategije. Osnovni motiv za nastanak strategije razvoja kulture upravo je i bila odavno uočena potreba za planskim pristupom razvoju kulture u Srbiji. Pored osmišljavanja i realizacije mera i aktivnosti Ministarstva kulture i informisanja i ustanova kulture, U strategiji je važno mesto posvećeno stvaranju podsticajnog okruženja za delovanje svih subjekata u kulturi, uključujući civilni i privatni sektor. Ciljevi i prioriteti kulturnog razvoja koje predlaže strategija počivaju na preciznoj analizi sadašnjeg stanja u kulturi Republike Srbije, uvažavajući njenu identitetsku pluralnost i razvojne potencijale, uz svest o sistemskoj prirodi svih ponuđenih rešenja. Prema zakonu o kulturi, strategija razvoja kulture Republike Srbije se usvoja na period od 10 godina i sadrži analizu postojećeg stanja, osnovne postavke razvoja kulture, strateške pravce i instrumente razvoja kulture, plan realizacije, kriterijume, indikatore i postupke evaluacije. Sprovođenje strategije definisano je akcijonim planom za narednih 10 godina, koji će omogućiti plansko sprovođenje ciljeva iznetih u strategiji. Pored opšteg akcijonog plana, na dvogodišnjem nivou donosit će se i detaljni akcijoni planovi sa precizno utvrđenim aktivnostima. U javno dostupnim dvogodišnjim izveštajima precizno će biti navedeni ciljevi koji se ispunjavaju, kao i oni koji se ne ispunjavaju sa razlozima i predlozima za njihovu realizaciju. U procesu izrade strategije razvoja kulture proučene su prethodne verzije strateških dokumenta o kulturi kao i relevantna istraživanja i međunarodno iskustva. U proces izrade strategije bili su uključeni zaposleni u Ministarstvu kulture i informisanja, uz učešće širokog kruga aktera, od republičkih ustanova kulture preko predstavnika organizacija civilnog društva do nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Proces izrade strategije pratio je Nacionalni savet za kulturu, a konsultovan je i Republički sekretarijat za javne politike. Načela strateškog razvoja kulture zasnovana su na sledećim principima. Opredeljenosti za zaštitu i negovanje nacionalne kulture zaštitu kulturnih prava nacionalnih manjina, unapređenju uzajemnog razumevanja i ravnopravnom uključivanju osetljivih grupa u kulturni život, zaštiti i vrednovanju kulturnog nasleđa kao neopnovljivoj i jedinstvenoj zaostavštini, podsticanju i promovisanju umetničkog stvaralaštva kao slobodnog izraza ljudskog duha širokoj dostupnosti kulture i ravnopravnom i aktivnom učešću u kulturnom životu, razvoju publike i kulturnih potreba svih građana, razvoju međunarodne kulturne saradnje i doprinošenju ugledu zemlje u svetu, savremenim modelima finansiranja i shvatanju kulture kao privrednog potencijala. Načela razvoja kulture utemeljena su u Ustavu Republike Srbije, međunarodnim ugovorima, sporazumima i konvencijama koje je potpisala Republika Srbija, zakonu o kulturi, kao i domaćim strateškim dokumentima. Važnost utemeljenja instrumenta kulturne politike na empirijskim podacima ogleda se i u neophodnosti da oni odgovaraju stvarnim potrebama društva i svih učesnika u kulturnom procesu. Strategijom su definisana tri prioriteta kulturnog razvoja. Razvoj kadrova, razvoj infrastrukture i evropske integracije i međunarodna saradnja. Definisani prioriteti kulturnog razvoja ističu strateško opredeljenje Republike Srbije ka kulturi kao jednoj od ključnih dimenzija održivog razvoja – odnosno kulturi kao jednom od ključnih nacionalnih prioriteta koji treba da doprinese harmoničnom razvoju društva u Srbiji, kvalitetu života njenih građana i međunarodnim integracijama. Isticanje razvoja kadrova kao prioriteta kulturnog razvoja nastoji da odgovori na društvene izazove i izazove sistema kulture u smeru uspostavljanja adekvatne organizacione i kadrovske strukture infrastrukture za ostvarenje razvojnih potencijala Republike Srbije. Prioritet evropskih integracija i međunarodne saradnje svedoči o potencijalu kulture da doprinese ne samo unutrašnjoj koheziji društva, nego i integrativnim procesima, kao procesima uspostavljanja poverenja i saradnje na međunarodnom nivou. Pored prioriteta, u strategiji je definisano i sedam prioritetnih područja posvećenih sledećim opštim ciljevima. Razvoj institucionalnih okvira u kulturnom sistemu, odgovorna kadrovska i upravljačka politika, ravnopravno učešće svih građana u kulturnom životu, razvoj kulturnih potreba, kultura međusobnog razumevanja, negovanje srpskog jezika i ćirilice, povezivanje srpskog kulturnog prostora. Određeno je i pet oblasti kulturnog razvoja u kojima će se pored pomenutih opštih ostvarivati posebni ciljevi, a to su kulturno nasledđe, savremeno stvaralaštvo, digitalizacija, međuresorno i međusektorsko povezivanje i saradnje različitih nivova vlasti i međunarodna saradnja. Za ostvarivanje ciljeva iznetih u strategiji neophodna je aktivna, međuresorna i međusektorska saradnja, kao i podrška na planu legislative i obezbeđivanje uslova u sistemu finansiranja na svim nivoima vlasti, pre svega imajući u vidu uvećanje budžetskih izdvajanja i diversifikaciju sistema finansiranja. Sam proces izrade strategije, kao i njome određen razvoj kulture Republike Srbije u narednih 10 godina, počiva na načelu dinamične i produktivne saradnje između različitih društvenih i kulturnih činilaca. Planiranje kulturnog razvoja zasnovano na ozbiljnim istraživanjima i analizama, kao i uzimanju u obzir svih individualnih ili institucionalnih učesnika u kulturnom životu, takođe spadaju u načela kojima su se rukovodili autori strategije. To samo potencira važnost javnih rasprava za uspostavljanje produktivnog dijaloga o najvažnijim pitanjima razvoja kulture u Srbiji, kao i definisanje konačnog teksta strategije razvoja kulture u Republici Srbiji od 2017. do 2027. godine, kao njenog ključnog strateškog dokumenta. Značaj Niša kao jedne od kulturnih i obrazovnih prestonica Srbije u tom procesu ohrabrivanja srpske kulture da izrazi svoje pune potencijale ne može biti precenjen. Hvala vam. A sada će o značaju i potrebi izrade strategije govoriti profesor dr. Goran Maksimović sa Filozofskog fakulteta Niša. Izvolite. ministre, uvaženi predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, uvaženi gospodine Radojkoviću, predsjedniče Rajkoviću, predsjedniče Skupštine grada i gradski zvančnici, Sa velikim zadovoljstvom sam zaista prihvatio ovu priliku da u radnoj verziji čitam tekst strategije kulture i na neki način da ponešto kažem o tome i da možda i predložim ponešto pa što bi mogli da dopunimo, a što bi bilo važno za ovaj dio Srbije i pogotovo Niš kao regionalni centar jugoistočne Srbije. Ja sam imao prilike nekoliko godina ranije da učestvujem i u poslu strategije visokog obrazovanja i nauke, tako da prilike sam vidio kako to funkcioniše i moram priznati da je današnje ministarstvo obrazovanja E, bilo dosta otvoreno i da je prihvatilo veliki broj tih sugestija i da su one kasnije ušle u ovaj tekst e, nacrta, tako da ne sumnjam da će biti tako i sa e, Ministarstvom kulture. <clears throat> Radi se o veoma gustom tekstu koji je zaista obuhvatio mnoge aspekte kulturnog života, tako da nemam ni vremena, ni svakako nisam ni, ni ovaj, stručan da govorim o svim tim aspektima, ali ću se osvrnuti na nekih desetak, 11 eh, teza koje su prisutne u ovome materijalu. Prva teza je posvećena dimenzijama srpske kulture i tu se naglašava da je srpska kultura slovenska, vizantijska, starobalkanska, herojska, prosvećeno-evropska, demokratska, kontaktna ili da nosi u sebi dimenziju otvorenosti. To je veoma važan, to je veoma važan eh, po mojom mišljenju, najvažniji aspekt u tom uvodnom dijelu strategije kulture, jer se na određen način zaista definiše definiše prava, prava dimenzija srpske kulture i čini se da to do sada u našim nekakvim programskim dokumentima ni u prošlosti pa ni u novije vreme nije bilo urađeno na takav način. Zatim, e, druga veoma važna stvar je povezana, posvećena povezivanju strategije kulture sa razvojem društvenih humanističkih nauka kao neko ko dolazi sa filozofskog fakulteta, koji je pri tome istoriča književnosti, smatram da je ovo možda za moju perspektivu jedna od najvažnijih e, stvari ovoga materijala. E, to je veoma važno i za ovaj dio Srbije i za Niš, jer e, ja sam svoje dok se obavljao funkciju funkciji dekana Filozofskog fakulteta u Nišu upravo radio na mnogim studijskim programima koji su imali upravo tu ambiciju da spajaju, znači nešto što je kulturni život i naučno istraživanje i valorizovanje tog kulturnog života jedan od neurađenih poslova koji je ostao ovaj, da bude urađen i koji ja sad evo i pominjem je osnivanje studijskog programa za arheologiju na Filoskom fakultetu Nišu, koji bi se zapravo odlično uklopilo u čitavu ovu priču povezivanja kulture i društvenih humanističkih nauka i a, bilo bi veoma važno za ono što je a, istraživanje i mapiranje brojnih lokaliteta arheološke u E, vi imate u jednom dijelu i pomenut ću i to navedene sve te lokalitete koji će biti prioritetni u narednim 10 godina, ali svakako ne bi bilo loše da imamo i taj kadrovski potencijal iza sebe da možemo da realizujemo te poslove, inače e, vidjet ćete da kad se sve postavi na papir da i nema dovoljno kadrova, stručnih kadrova koji su koji su zapravo e, sposobni da sve to realizuju. Inače, čitala ta ideja Kronskog fakulteta u Nišu je bila realizovana naravno zajedno i sa institucijama grada Niša, ali i sa Balkanočkim, odnosno sa Arheološkim institutom Sanu iz Beograda i što je veoma važno, to je bilo i predviđeno kroz realizaciju jednog međunarodnog Erasmus Plus projekta sa Univerzitetom u Bordeauxu. Ne bi bilo loše da se zaista nastavi na realizaciji tog projekta, jer će koristi biti višestruke za ovaj dio Srbije, za grad Niš i ona će, pored ovog naučnog i kulturnog segmenta, svakako da predi ono što bi se zvalo, što bi se nazivalo turistički potencijal ili kulturni turizam ovoga dijela Srbije i ovoga grada. Treći važan aspekt koji izdajam je afirmacija kulture pamćenja ili kulture sjećanja veoma važna dimenzija ove strategije, zato što je srpski narod, po mojom mišljenju, jedan od ovih naroda koji sklon zaboravljen. Skloni smo nekako veoma brzo i lato da zanemarimo neke važne stvari, pa se onda negdje na mahove prisjetimo ovoga što smo zaboravili, ponešto i uradimo, ali nemamo kontinuitet u tom istraživanju i upravo taj aspekt ove strategije je veoma važan i svakako bi e, trebalo da bude zaista jedan od prioritetnih e, i možda i najvažnijih zadataka u realizaciji svih ovih prethodno pomenutih aktivnosti. Ako budemo insistirali na ovoj kulturi sjećanja, kulturi pamćenja, onda ćemo svakako mnogo toga uraditi na spajanju kulture i društva društveno-humanističkih nauka, kao što ćemo naravno onda realizovati čitav niz zajedničkih poslova vezanih za, e, za tu vrstu istraživanja. Četvrti aspekt je posvećen afirmaciji srpskog jezika i čirilice kao tradicionalnog pisma, kao i afirmacija kulture čitanja i posticaj očuvanja postojeći tvara novih lektorata srpskog <clears throat> jezika u svijetu, afirmacija učenja srpskog jezika u razvijanju i dijaspori. Imao sam prilike da učestvujem pomalo u tim poslovima, znam koliko je to važan aspekt očuvanja srpske kulture i srpskog identiteta. E, moram priznati da sam bio čak i u jednoj komisiji filoloških fakulteta u Srbiji koja je e, pripremala jedan odborat za e, način finansiranja i revitalizovanja broja elektorata srpskog jezika u svijetu, jer vi znate da posle raspada Srps Jugoslavije, posle raspada srpskog-hrvatskog jezika, Veliki broj tih zajedničkih elektorata je pripao ili najvećim dijelom Hrvatima, a potom i ovim novim, novim narodima i novim jezicima koji su nastali u tom prostoru i nekako smo mi Srbi ostali najusrećeniji. Koliko se sjećam, mi trenutno imamo 17 elektorata srpskog jezika u svijetu, a ranije ih je bilo 55 ovog zajedničkog jezika. Tako da bi u ovoj strategiji u narednih 10 godina svakako trebalo raditi na tome da dođemo bar do nekog broja, recimo 35 do 37 elektorata, koji bi e, na pravi način onda afirmisali učenje srpskog jezika u svijetu. Ono što je također veoma važno, imao sam prilike da učestvujem u tom projektu, radio je Filozofski fakultet u Nišu sa e, Kancelarijom za mlade grada Niša, a i sa e, Kancelarijom za dijasporu Ministarstva inostranih poslova, mislim. To je posao učenja srpskog jezika za djecu u da rasejanju ili u dijaspori. Taj projekat je bio realizovan kroz takozvano online učenje srpskog jezika, ali ima i mnogo drugih varijanti načina kako bi se to moglo naprijediti kroz etne škole srpskog jezika i slično, koje bi, i koje su dobrim dijelom i naznačene u ovoj strategiji razvoja koje bi svakako trebalo u buduće realizovati. Peti važan e, segment je generalna ideja ove strategije da se pri, e, da dođe do decentralizacije i depolitizacije kulture. To je zapravo jedan od veoma bitnih momenta i ako budemo uspjeli da dobrim dijelom rasporedimo ove institucije kulture i ostale dijelove Srbije, za nas naravno iz jugoistočne Srbije je važno da ih bude što više u ovome dijelu Srbije, onda ćemo mnogi ove poslove mnogo brže, efikasnije, bolje, potpunije i cjelovitije raditi. Šesti aspekt je posvećen unapređenju mreže biblioteka kao i kadrovskog tehničkog potencijala tih institucija. U ovom materijalu je razračeno koliko su zapravo, koliko je bibliotečka mreža i kako je razvijena u Srbiji i koliko je ona važna jer biblioteke u Srbiji nemaju samo onu usko bibliotečku funkciju, nego one zapravo predstavljaju male kulturne, pa nekako istraživačke centre, ponekad institute koje obuhvataju i rade čitav niz poslova koje u nekom osnovnom, u osnovnom definisanju zadataka biblioteka nisu ni prisutni. Ali evo prilike da im se zapravo to što oni već rade, na osnovu entuzijazma zaposlenih i uprava tih e, institucija, da se na neki način kroz ovu strategiju i zvanično e, verifikuje i da e, biblioteke budu dobrim dijelom zapravo u poziciji da mogu da budu i finansirane na drugačiji način i potpuniji način i da budu što efikasniji u tim svojim poslovima i da ne bude sve zasnovano na ovom dosadašnjem uglavnom entuzijazmu zaposlenih u tim institucijama. Naravno, o, sedmi aspekt je posvećan onome što je već pomenuto i što, što je pomenuo ministar i što je e, gospodin Kukićević pomenuo, podrška značajnom povećanju budžetskih izdvajanja za kulturu sa 0,68% od 2017. od 1,68% od 2027. godini. Ako se to desi, to će biti veoma važna stvar. U tom e, aspektu bi trebalo svakako najviše voditi računa o povećanju zarada zaposlenih u kulturi, jer je to jedan od onih, e, čini mi se, segmenata srpskog društva gdje su plate ili ispod prosjeka ili negdje na, na granici, a uglavnom e, veliki broj zaposlenih su visokoškolski visokoškolski kadrovi i onda prosto dolazimo u neku paradoksalnu situaciju da oni koji su zaposleni, imaju fakultetske diplome i rade u bibliotekama ili u kulturnim centrima imaju manje plate recimo od ljudi sa istim zvanjem u drugim institucijama koje ne pripadaju u sferi kulture. E, Osmi aspekt je posvećen razvoju mreže institucija kulture. Podrška ideje za osnivanje novih muzeja, ovdje je navedeno muzej Nemanjića, muzej Dvorskog kompleksa na Dedinu, muzej televizije, muzej arhitekture, muzej fotografije, muzej plovitbe i muzej fantastike. Ovo je za mene naravno odlično, ja sam neko ko podržava osnivanje te vrste novih institucija, I predlažem ako je to moguće, a za nas ovdje u ovom dijelu Srbije, pogotovo gradu Nišu je veoma važno, ako bi mogla da se uključi ideja osnivanja muzeja književnosti u Nišu, Podsjetit ću vas da u okviru Narodnog muzeja u Nišu postoje dvije spomene sobe dvojice klasika srpske književnosti, Stevana Sremca i Branka Miljkovića. E, bila bi to odlična prilika da te dvije spomene sobe zapravo izrastu jedan muzej književnosti koji bi djelovao i radio ovako kako recimo djeluje Muzej Vuke i Dosteja u Beogradu ili Muzej pozorišta elektronosti u Beogradu koji bi ne samo radio ovaj muzejski dio posla, bio jedna vrsta istraživačkog instituta i obuhvatio bi čitav niz a, i sačuvao istraživačkih poslova koje mi već sada radimo. Evo pomenut ću vam samo jedan interesantan detalj. Upravo zahvaljujući vašem ministarstvu na Hrvatskom fakultetu na katedri za srpsku i komparativnu književnost, dobili smo sredstva i urađena su veoma važna istraživanja u timočkom dijelu jugoistočne Srbije, narodnog života, usmjene, tradicije itd. Čitava ta građa je skupljena, sve je u redu, ali sad smo u velikoj prizi kako ćemo buduće da čuvamo tu građu. Jer kao što znate, savremena tehnologija se takvom brzinom mijenja, da od diskova preko disketa, USB memorija, hard diskova i ostaloga, ne znamo šta će nas sačiniti pet godina u tom tehnološkom smislu i ako ne budemo imali neku instituciju koja će to čuvati, bojim se da će to ostati zapisano na nekim eh, eh, tehnološkim a, eh, pomagalima koja će zastaniti za 5 ili 10 godina i nećemo to uspjeti da to što smo radili nećemo uspjeti da sačuvamo na pravi način i za generacije istraživača koje dolaze. E, Zatim deveti aspekt je posvećen posticanju velikih nacionalnih projekata u oblasti enciklopedistike i leksikografije. Ja pominjem da recimo ministarstvo već naravno radi sa drugim ministarstvima na projektu srpskog rječnika, enciklopedije srpskog naroda, srpskog biografskog rječnika i tako dalje. Odlična ideja, to zapravo to je ideja u kojoj između ostalog imam sreće i sam da učestvujem, pogotovo u enciklopediji srpskog naroda i srpskom biografskom rečniku, ali mogu da vam eh, napomenem da i izvan ovih velikih, da kažem, eh, sve nacionalnih projekata, postoji neki regionalni projekti iz enciklopedistike koji bi takođe mogli biti obuhvaćeni ovom vrstom strategije i koji bi mogli na određen način biti i recenzirani i finansirani jednim dijelom od Ministarstva kulture. To je enciklopedija grada Niša, kao što znate, grad Niš je jedan od rednih gradova koji je poslednjih 15 godina uradio šest tomova te enciklopedije, preostala su još dva toma, jedan je posvećen sferi obrazovanja, drugi sferi nauke, ali e, mi smo negdje na tom primjeru ili grada Niša pokazali kako i te regionalne enciklopedije mogu biti sad taj kamen u mozaiku e, srpske enciklopedistike. I onda se ti podaci nekako ujedine i onda su e, ti ta informisanost, ne znam zašto je isključen je morali, možda vi jeste po vrijeme pa... Eto, pa, onda sam ja nešto dodirno, izvinjavam se. Uh, idemo dalje, po 10. Još intenzivnije povezivanje srpskog kulturnog prostora. Ovdje se prije svega izdaje Srbi, Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Makedonija, naravno uh, neki veoma važni gradovi kao što su Trst, Beč, Temišvar, Čikago, gdje žive velike srpske zajednice. Uh, odlična ideja, naravno nije uopšte, nije uopšte sporna, važno je raditi na njoj, što više i što značajnije. Imao sam prilike i još uvijek učestvujem u nekim projektima koji su vezani za srpsku zajednicu u Temišvaru, i vidio sam koliko je važna podrška upravo Srbije da bi se u tom dijelu srpskog nacionalnog prostora, istorijskog prostora, očuvala mnoge i kulturne vrednosti, obavila mnoga istraživanja i da se postojeće institucije kulture, kao što je Save Srba u Rumuniji, koji je svešten u Temišvaru ili kao što je njegova katedra srpski jezik koja postoji u Zapadnom univerzitetu, zahvaljujući ne samo finansijskoj podršci, jer oni nekako i dođu do sredstava koliko više to je moralno i rekao bih stručnoj podršci mogu biti od neprocenjivog značaja za te ljude koji žive u tim gradovima i koji rade u tim institucijama. I pod 11 naveo sam kao vama, veoma važan aspekt izvođenja radova na istraživanju zaštite i brojne arheološke lokaliteta i onda su ovdje navedeni recimo Caričin grad, Mednijana, Vinča, Sirmiju, Vinaciju, Drenovac, arheološka nalazišta Dum, duž Rimskog Limesa. Ja bih volio naravno da se uključe i ostali e, prisutni, ali svakako znam da je u novije vrijeme počelo jedno veoma ozbiljno istraživanje ovdje na gradskom polju u Nišu, na samoj tvrđavi, i da ne bi bilo loše da prosto i ti lokaliteti uđu negdje u ovaj spisak, da bi kasnije e, nekako imali e, i ovu vrstu, da kažem, e, ovaj, strateške podrške i da bi pogotovo kroz te međunarodne projekte mogli što brže i što jednostavnije da odrzamo ta istraživanja na prostor, recimo Gradskog polja i tvrđave. Ta istraživanja su počela u saradnji dobrim dijelom i sa Univerzitetom Bordeaux, ali je kao i svaki početak to teško, sporo i što bude više podrške i ove strateške i države i samog ministarstva kulture, to će svakako onda mnogo lakše i brže, i brže ići. Ima naravno još mnogo stvari o kojima bi mogao da govorim, vreme mi je isteklo, rekao sam radi se o veoma gustom, veoma gustom tekstu, veoma raznovršnom tekstu, ima čitav niz naravno aspekta, aspekata koje ja ne, ne poznajem dovoljno da bi mogao da ih eh, na pravi način komentarišem, ali u svakom slučaju eh, pozdravljam eh, zaista ideje da se uradi strategija razvoja kulture i mislim da je to veoma važna, veoma važna stvar u savremenom trenutku Srbije. Hvala. Sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti sa nama je dr. Bojan Jovanović, molim dr. Jovanović da nam se obrati. za društvo tranzicije poput naših, sve teme imaju povišeni životni društveni značaj, ali je tema kulture i njene budućnosti višestruko značajna i aktorna. Svesni smo da promene kojima smo izloženi karakteriše i širi kontekst u kojem se kultura menja, preoblikuje, gubi nekadašnje odlike, tako da prema kompetentnim mišljenjima naša životna realnost postaje i postkulturna. To naravno ne znači da živimo u vremenu posle kulture, već samo označava doba u kojem kultura i dalje postoji, ali bez onog značaja koje je nekad imala. Kada ovo kažemo, mislimo prvenstveno na one klasične komunističke vrednosti na kojima je dotadašnja kultura i dotadašnji koncepti kulture su postojali. Zato nesumljivo raduje aktualno promješanje budućnosti kulture u Srbiji ne samo u okviru njenog opstanka, već i u kontekstu željenog strategijskog razvoja. Kada se kaže strateški, dakle, prepostavlja se budućnost. Strategija podrazumeva i stvaranje sistema, što se nekad nazivalo kulturnim obrazcem. To je ono što je karakterisalo kulturu Srbije u ovom, kako je ministar pomenuo, Bel epohi, dakle, to je početak 20. veka i pošto neki kompetentni istraživačke kulture smatraju da mi nismo imali nikad to što bi se nazvalo nekulturni sistem, nekulturni obrazac, pokazalo se da nije tačno, da smo mi najmanje imali pet takvih kulturnih obrazaca, pokušaja da se oni utemelje, ali je nevolja bila u tome što su oni iz korena bili posecani, što je posle kratko vremena trajanja jednog dolazio političkom inicijativom neki drugi kulturni obrazac, tako da je problem diskomuniteta ključni problem naše kulture. Zato raduje nesumnjivo što je ovaj dugoročni plan kulture sa stanovišta strateškog promišljenja vezan prevestveno za stvaranje onoga što ja vidim kao sistem kulture, dakle jedan kulturni sistem. Jer ukoliko je nekadašnji kulturni obrazac profilisao određeni tip ličnosti. Sada, sa stanovišta savremene ličnosti, treba da se stvore upravo takve pretpostavke samoizgrađivanja identiteta, počeće od ličnosti, lokalne zajednice, regionalne, pa do državne. Takav sistem bi trebalo da otkloni nelogičnosti, nepravde i neudnačnosti koje nesumnjivo postoje u našoj kulturi danas. Neki od stavova u ovom nacrtu sigurno su dobro polazišni za takve rešenja. Jedno od takvih je i adekvatno definisanje kulturne realnosti u Srbiji kao složene, višeslojne i pluralističke. Zanimljive su reakcije upravo na ovaj stav, stav netrpeljivosti, koje sumnjivo ima jedno duboko realno utomiljenje, ali koje nailazi na netrpeljivost upravo zato što zagovornici jednog drugačijeg političkog i kulturnog opredeljenja žele neku monolitnost. E, naravno da treba poći od ovoga što je realno stanje u srpskoj kulturi, ta da višeslovnost, taj da pluralizam, složenost i nesumljivo da ovaj nacrt sa punim uvažavanjem nastoji da institucionalno podrži i na neki način stavi do znanja koliko je to važno. Takođe bi ovaj, posebno istakao kao važno da je najavljeno donošenje deklaracije o opstanku srpske nacije dobilo Vladirka i u nacrtu ove strategije u odliku posvećenom povezivanju srpskog kulturnog prostora. Dakle, kultura je uporište identiteta i obstaka srpske nacije, sumljivo ne samo u Srbiji, nego i izvan granica na Balkanu i šire. Zato su zaštita prava srpskog naroda izvan granice Srbije interes srpskog stanovišta na koje treba ukazati, i koje treba institucionalno zaštititi. Briga o tom prostoru može biti realna samo ukoliko se dobro organizuje i uredi kulturni prostor unutar granica Srbije. Donošenje strateškog plana trebalo bi da doprinese uređenju tog srbijanskog prostora, da bi srpski kulturni prostor omogućio zaštitu nacionalnog identiteta Srba izvan granica Srba. Istaknuti je, što je nesumljivo je veoma značajno, i razvoj enciklopedistike u Srbiji, ali mi se čini da sadašnje razvoj i podržavanje ministarstva enciklopedistike preko projekta na neki način e, bi trebalo i u ovom strateškom dokumentu da naznači osnivanje institucije koja bi se dugoročno bavila tim poslom. Dakle, ne više preko projektnog finansiranja i podržavanja, nego onoga o čemu se već dugo govori, a što bi trebalo ono se nađe kao bitan moment i u tom strateškom planu, to je, na primer, osnivanje davno sanjanog Srpskog enciklopedijskog zavoda. Da bi kulturni sistem, koji je nesumljivo značaj, e, bio racionalno utemeljen, u cilju svoje produktivnosti i perspektivnosti, potrebno je i odgovarajuće sagledati njegove bitne činioce. Ja ću se u vremenu koje mi je preostalo ovaj, koncentrisati na dva takva bitna činioca. E, jedan je vezan za odnos prema stvaralaštvu. Nesumnjivo da je taj odnos danas isto tako u raljama improvizacije i u današnjem stanju taj odnos je poremećen, neoređen, zapušten i umesto da podstiče stvaravce, on ih destimuliše. Kreativnost i njeno vrednovanje kao najbitniji moment kulture je na markini društvenih interesa. Nesumnjivo da je to posledica i ovog veoma malo procenta koji se izdvaja za kulturu, koji je, kako se kaže, negde na nivou statističke greške, ali čini se da postoji jedna neracionalnost u našoj kulturi i da zapravo ono što bi trebalo vrednovati, ono što je bitno za kulturu, to je stvaralaštvo, da je to prepušteno negde na margini, snalaženju ili zapravo e, bi u jednom strateškom eh, programu moralo da bude u dakle, samom fokusu. E, da bi se dugoročno rešilo, dakle, da bi se dugoročno rešilo ovaj problem, treba izvršiti normativizaciju i standardizaciju rada i njihovu adekvatnu valorizaciju. Jedno od mesta gde se kreativnost najživlje odvija, kada je reč o književnosti i umetnosti, to su časopisi. U tekstu o strategiji razvoja kulture s nacrtu ove strategije se navode i časopisi i konstatuje se da se oni finansiraju putem konkursa, da lokalne samoprave pomožu neki časopisi i tako dalje. Takvim odnosom čini se da se ova oblast prepušta e, improvizaciji i ostaje neuređena. Prepušteno je to samosnalaženje urednika i članove redakcije najčešće, koji rade besplatno i čiji je trud besperspektivan sa stanovišta stimulacije upravo onih koji bi trebalo da naslede te urednike i te saradnike, a pogotovo da preuzmu te časopise. Časopis aktivnosti je oblast kulture koju treba urediti, tako što će se izborom najreprezentativnijih najznačajnijih časopisa u Srbiji oni adekvatno i finansirati, što dakle podrazumeva normativizaciju rada urednika i plaćanje honorara saradnika za objavljivanje priroda. Uloga komisije, koja je nesumljivo da sad najznačajnija, koje se svake godine ad hoc da bi podelili potrebna sredstva, ne može biti ta uloga da ukida časopise tako što im uskraćuje finansiranje. Ja da ću navesti primer jednog časopisa koji je ukinut, to je istočnik, gde komisija koja je to učinila biti zapamćena u istoriji ove kulture po gašenju časopisa u čiji su redakciji bili naši najznačajniji i najkompetentniji stručnjaci u Srbiji za one oblasti iz oblasti humanizma. Đorđe Trifunović, Vlade Prejerotić, Dragan Stojanović, Milutin Petrović, Ilija Marić. Ukidanje istočnika je toliko absurdnije što je bio jedini časopis u Srbiji koji je istrajavao na osvetljavanju istočnih korena srpske duhovne kulture i srpskog duhovnog identiteta. Kada se u nacrtu ove kulture, koji sam da dakle, pominje jedno značajan, najznačajnijih momenta taj istočni koren i naravno potreba za institucionalnim negovanjem pamćenja na te korene, onda toliko gleda, izgleda absurdije da kada se pišu aplikacije i traži od UNESCO-a da stavi po zaštitu upravo ta kulturna dobra, da se gasi i ukida časopis koji je negovo takvu tradiciju. Komisija, dakle, koja se sastavlja i svake godine potređe ta sredstva, ne može da ima prerogative gašenja nekog značaja časopisa. Ona može samo shodno rezultatima ostvarenim u prethodnom periodu da odredi manji ili veći procenat sredstava, a ne da ima pravo da ga likvidira. Drugi bitan aspekt kulture na koji bih ukazao, to je odnos prema ustanovnom kulturu. Govoreći o zaposlenom kulturi, navodi se njihov broj, i sprovedena racionalizacija, odnosno smanjenje na strani 2021. Problem zaposlenih u državnoj samoupravi naravno izražen je i ustanovom kulture. To je jedan od velikih problema državnih sa kojima se suočava. Međutim, pre svake racionalizacije potrebno je izvršiti normiranje rada i standardizaciju njihovih rezultata i efekata. To je urađeno u svim drugim oblastima, u privredi, u školstvu, obrazovanju, zrastu. Samo nije u kulturi, odnosno kulturnim ustanovama, kulturnim centrima, domovima kulture, muzejima, bibliotekama. Bez normiranja ne može se uspostaviti normalnost, a bez standarda ostvariti kvalitet. To je prioritet bez kojeg je nezamisliv efikasan kulturni sistem koji je danas neostvariv zbog birokratizacije i posljedicama negativnog političkog utjecaja u kulturi i kulturnim ustanovama. Zaposleni u kulturi, kao i službenici u ministarstvu, počeši dakle od urednika u tim kulturnim ustanovama pa nadalje, po opisu posla često nas obaveštavaju kako nema sredstava za kulturne aktivnosti a da ne postavljaju pitanja svoje odgovornosti i opstanku u takvom ambijentu. Absurdno je da se finansira i jedno radno mesto u kulturi kao stalno zaposlenje, a da ono ne podrazumeva i konkretan rad i njegov očekivani kulturni i društveni efekt. Izlična su radna mesta u kulturnim ustanovama ukoliko za ostvarenje predviđenog plana ne postoje sredstva. Ja mislim da je ovo dovoljno ovaj, kao upozorenje, a naravno pošto dovoljno dobro poznajem kulturnu situaciju u Srbiji, a naročito u kulturnim ustanovama, mislim da je posljednje vreme da se upravo snimi to i da se ono što je urađeno u školstvu učini u tim kulturnim ustanovama, jer upravo su tu ta sredstva koja se rasipaju, a koja bi trebalo prosmetiti kao onome što je novo značajnije u ovoj kulturi, a to je stvaralaštvo. Naravno, mi smo svesni svega toga i naročito je bolno kada strane ljudi koji su zaduženi da brigu o toj racionalizaciji stižu ideje koje nailaze na žestoku reakciju kao kulturnoj javnosti. Jedno takvih je bilo predlog za gašenje i ukidanje doba kulture studentskih grada. Dakle, institucije, ustanove u našoj kulturi koja je jedina, osim kolarca, koja je uspostavila kulturni standard i normatizovala, normirala rad zaposlenih. I umesto da se uzme rad te kulturne ustanove kao obrazac, stigao je predlog o njenom našem. Naravno, to je delimično žestok odgovor upravo kulture, kulturne javnosti, do toga nije došlo, ali je problem, dakle, drugačiji. Ono što treba uzeti kao obrazac i primeniti u drugim kulturnim ustanovama, ostalo je bez odjeka. Mi smo, dakle, uglavnom svesni stanja u našoj kulturi, njenih problema i mogućnosti njihovog rješavanja, a zato nije problem u spoznanju i otkrivanju tih opštih mesta već u sagledavanju realnosti u kontekstu mogućnosti promene tog stanja. Iako imamo svest, dakle, o tom stanju i načinu njegovog prevazilaženja, čini se da nama nedostaje svest o toj svesti koja osigurava primjenu i ostvarenje ideje i plavna za rešavanje problema. Bez tog nivoa samosvesti ne mogu se ostvariti ni strateški ciljevi kulture. Nosilac te samosvesti naravno treba da bude ona više instanca čije je pomoć neophodno u procenu ostvarenja potrebne kompetentne i odgovorne autonomnosti kulture na nižem lokalnom nivou. Pokazuje se da su lokalne samouprave često nemoćne da normatizuju i standardizuju rad u kulturnim ustanovama zbog neposrednog velikog partijskog uticaja na njih. Primer te nemoći je započeta izgradnja objekata za važne kulturne ustanove u Nišu, Narodni muzej, Simfonijski orkestar, Narodne biblioteke, koje su smeštene sticam okolnosti posle drugog svetskog rata u nenamenskim zgradama u 19. veku, iz 19. veka, ali je izgradnja, započeta izgradnja tih objekata opustavljena i na mestu predviđenom za njih na Nišavskom keju podignuta je pre nekoliko godina stambena četvrta. Tako je jednim neprimerenim političkim gestom, odlukom duboko motivisanim ličnim interesima, dugoročno zamračena i kulturna perspektiva Niša. Ovaj primjer ukazuje na potrebu za nadgledavanjem, kontrolom, odgovornošću, što oličava dakle, svest, svesti naše kulturnog stanja. Ona je bitna u izgrađivanju naše kulturnog identiteta koji podrazumeva usaglašavanje identitetskih određenja na različitim nivoima opštosti, naravno u kontekstu sistema koji će biti garant neophodnog poštovanja normi i standarda u našoj kulturi. Hvala. Hvala puno na izlaganju. Gospodine ministri, imate li možda u ovom delu da, da, da nešto? Da, čujem da se mogu da, Evo samo kratko pre pauze i pre, pre debate. Dakle, ja se zahvaljujem predvodnicima na, na, na aktivnom doprinosu. E, naravno, bilo bi dobro, mi smo vrlo ili, zainteresovani za neka i konkretna rešenja, formulacija i mm, način rešavanja problema koji su ovom prilikom istaknuti. E, način observacije u najvećoj meri ovom signalima su stvar zaista na mestu i prvo to jeste i smisao ovih javnih rasprava da se čuje neki konkretni predlozi, ali eto bih i učesnike današnjeg skupa, kao što smo to činili i u gradovima gde smo već bili, da koliko mi neko konkretno ideje, da ukazivanje da pojave, evo, grosso modo, jer jeste da dobra stvar, ali nam bi bilo velike koristi koliko bismo dobili predlog neke formulacije, menja se ovo, treba da stoji ono, konkretne rešenja, strategija, osim načelnih pitanja, Eh, odnosa prema našim pitanjima ima potencijale za izvesne partikularnost u rješavanju. Ja da bih samo kratko, ali to je paradigmatična stvar koju ste, gospodine Marić rekli sada, eh, samo da, da ukažem upravo zbog eto, neophodnosti potrebe da se stvari malo konkretnije formulišu. Ukazali ste da slučaj časopisa ist, istočnik, koji je nesumljivo označajan, jer je projekat bio, jeste još uvek kada. Eh, mi, Ministarstvo kulture, odnosno njegove komisije, nismo nadležni za njegovo ukidanje ili za neki časopisi, zapravo brojni projekti iz oblasti kulture ne mogu da, priroda okolnosti je prosto takva, ne mogu da postoje ili ne postoje samo zahvaljujući pomoći ministarstva. kulture. Jednostavno, e, jedna vrsta samodrživosti, jedna vrsta prilagodljivosti u okolnostima, jedna vrsta samofinansiranja neophodan je preduslov. Dakle, komisija koja je odlučivala da li će ove godine u konkretnom slučaju pitanje kako te, da, da ne bih sad ulazim u sve detalje, u kojem načalno u većoj meri, E, svakako nije odlučivala da li će časopis istočni da postoji ili će danas predložiti niti to mandatne komisije. Posledice odluke o finansiranju mogu dovesti do tih efekata. To je nesumnjivo, međutim, komisija ne odlučuje o postojanju i nepostojanju stvari. Govorim ovaj opet načinom i sumi slučaj, ali ilustrativno iz jednog drugog ugla, e, slučaj, na primjer, sa književnim zadrugom, koji dolaze, nalaze se sa književnim zadrugom u krizi, ponekad nedostaje za njihovo čuveno kolo, koje je jedan od temelja našeg izdavaštva i naravno većina ličnosti koja se kod nas pojavi sa sličnim problemom kaže sledeće, da ukoliko ne bude sad to i to, tako i tako finansirano, preti da to ovo više u konkretnom slučaju neće više izlaziti, da to je jedan neviđeni atentat na srpsku kulturu. Međutim, Uh, ne pravim sad direktnu paralelu između istočnika i srpske književne zarode, govorim samo o, o, o, o, o, o, o, o, o Dakle, Srpska književna zadruga, kad smo mi postavili neka pitanja, ispostavilo se da, barem je to moje mišljenje, možda se varam i zadržavam rezervu da je taj ugao možda iskušen, ali e, došao sam do zaključka da jednostavno jedan tako složen organizam kao što je SPZ ne može ni kada je reč o kolu, njihovom je tradicionalno velikom izdanju, na drugim stvarima da se bazira isključivo na pomoći ministarstva kada, se, kada sam postavio pitanja koliko imate prenumeranata, odnosno pretplatnika, kakva je unutrašnja struktura, koji je broj zaposlenih, kakav je marketing, šta se radi sa ovim, kako niz pitanja, onda se ispostavilo, a u najmanjem ruku se ispostavilo da postoji dosta solidan prostor za poboljšanje niza aktivnosti i okolnosti u radu Srpske književne zadruge, jedne eminentne izdavačke kuće sa nesumnjivo blistavom tradicijom srpske kulture. Ali jednostavno, subjekti koji očekuju pomoć od Ministarstva kulture strukture ergo od države, moraju prethodno ili trebalo paralelno, ali prethodno, da iskoriste sve potencijale. Mi živimo u vrlo interesantnom i e, dobu koje ima dinamički proces, na koje njega veoma utiču, pogotovo kada je o finansiranju, tako da se moraju uložiti svi napori i unutar nekog projekta, to je časopredna manifestacija, a ne dolaziti samo u Ministarstvo kulture koje je u obavezi da pomaže što je sve kvalitetne projekte, šta da sa svojim kapacitetima. Ali evo samo još jedan primer, sada se osnivaju brojne manifestacije, pozorište i komne po Srbiji, svugde, po gradovima, manjim mestima. Dalje. I onda naravno ljudi kažu, evo sad, mi smo krenuli sa tim, nama je neophodna da pomoć, mi ne možemo da postojimo s te pomoći. Ta stvar se štiri. Država nekad nikad neće imati dovoljno novca, da isključivo finansira sve manifestacije, a svaka manifestacija kultura koja je kvalitetna, jeste važna za razvoj neke lokalne sredine i za kulturni život ali m, mm, dramatizacija naših konkursnih e, rezultata u smislu da ako komisije nisu procenile neki projekat takvim i takvim, da je to dovelo do ataka i atentata na kulturni interes u širom smislu, mislim da su presne ocene. Konačno, konačno, mislim da bi ishod naravno ovakvih, ovakvih rasprava javnih i drugih debata koje će uvijek voditi, bilo da nas se daju Mi smo dosta razmišljali, kao da vam kažem, nismo smislili neki pametniji metod, osim toga da se sredstva dele na konkursu preko komisije. Članovi komisije su ti koji su odgovorni. Ministarstvo je odgovorno za razloge i motive za imenovanje konkretnih ljudi u konkretne komisije, ali dakle, su komisije odgovorne za ono kako odlučuju o stvarima. Ja ne vidim e, kakav bi to drugi način mogao da bude e, s tim što naravno postoje kada se kaže poslušavanje komisija, postoje argumenti ad homine, koji se naravno objavljeni nisu milionirali, postoje argumenti pro homine, neko se neko je zbog nečega, neko se gubi i tako dalje. Dakle, svi smo mi na tragu jednog e, pravednijeg, pravednijeg sistema na distribuciji sredstava na javnim konkursima, pa predlažem da nam se dostavljaju ideje kako to konkretno da izgleda, ali s druge strane, to mi ćemo nastaviti da ohrabljamo sve projekte ili učesnike ili nosioce projekata da razumeju da ne mogu projekti iz oblasti kulture isključivo pogledu opstanka zavisno od toga da li će ministarstvo kulture držati na trenutku. Naravno, pretežno je važno, ali da bude isključivo uslov za biti i ne biti, mislim da nas ta stvar dovodi u neku vrstu finanskog čorstva kaka. Eto, hvala vam na pažnju za sada. Napravit ćemo dakle sada kratku pauzu, 5 do 10 minuta, da nam toliko vremena koliko je potrebno da dođete da se, da se prijavite za ovaj drugi deo javne rasprave kako bi radili efikasnije. Molim vas dakle da samo dođete da, da, da se prijavite i svako od vas će, će dobiti reč. Hvala.